Արցախի հանրային ռադիո, ռադիո։ Հանրապետությունում տեղի ունեցող իրադարձությունների օպերատիվ լուսաբանում։ Կոնտակտային հեռախոսներ 40809 43993։ Նախ օրվանորությունների մասին համարոտ։ Իրավիճակը Ղարաբաղի ադրբեջանական շփման գծում Միջազգային հանրությունը պետք է ճանապարհներ գտնի ապահովելու հակամարտության գոտիներում ժողովուրդների ներգրավումը միջազգային համագործակցությանը։ Հայաստանի Հանրապետական եւ հայ հեղափոխական դաշնակցության կուսակցությունների միջև կնքվել է քաղաքական համագործակցության համաձայնագիր։ Տարիստարի ավելանում են հադրութի մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոն հաճախող երեխաների թիվը։ Այսօր ականավոր զորավար Անդրանիկ Օզանյանի ծննդյան օրն է։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն